El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila setmana de Ràdio Arrels anem fins a l'illa de Sardenya, al vilatge catalanoparlant de l'Alguer, on Jonta i Ricardo han presentat un àlbum junts. Eh, Antonio Daga és el Jonta, de Jonta i Ricardo. Bon dia, Antonio. Bon dia, bon dia a tots. Per començar, et demanaré que, que, que et presentis, que presentis aquest, aquest duet. Allora, sì, eh, il duet è nato eh, da un, un'idea di Riccardo, eh, eh, via contest canta contest Cantalghe, e eh, ma da Manate si, si voleva fare qualche cosa per, il contest. E, ehm, quando abbiamo cominciato era una cosa, magari fai una canzone i, i vera un po' che comandava mm, e eh, eh, vera si, si, si, si purivan fe qualche altra cosa insieme e da Spress aveva vinto il contest e, quindi si Sirit vabbè eh, aveva fatto il dischi per cosa era il premio del contest i després però vem decidit di de continuare. Eh, per això ara, das, de, dos anni després, siamo ancora anche e stiamo facendo musica insieme e, a Nalgares, eh, finalmente. E, mm, eh, insomma, è stata una, veramente una, una, una, bella esperienza. È una bella esperienza per cosa Musaltrus, Alghe e tante volte l'udicchi, le, le sempre dite, no palem lo L'Upalem Luca català, però no, mhmm, no è, eh, no è una cosa comune, perciò mancava, mancava proprio cantare algarese in català e, e sono contento per cosa esanare, esanare in aquella direzione. Clar. I, i està anant en aquesta direcció. <laughs> Clar, ens parlaves del Cantalguer, en, que és un, sí. E, és, és un festival, un concurs, diguem, de, de la ciutat de l'Alguer. Ens pots explicar sí. una mica com, eh, què, què és aquest Cantalguer? Allora, lo Cantalghe eh, è, è ed è un'idea di Claudio Gabriel Sanna, che è un cantautore algarese, e, eh, è finalizzata a, a puntare los giovas che magari non parlano algarese, a, a, fare canzoni in algarese. Eh, perciò è un, ehm, un modo, um, utilizzando la musica, è un modo per, per accustare, per far accustare los giovas magari è una lingua che non parla mais, ou que se relegar a, a, una uma palavra de, de, de pessoas mais ancianas. E mm, eh, invece, grazie a questo concorso, la, la gente si è accostata un po' di mese eh, alla lingua algaresa. e, e anche stiamo conoscendo magari qualche autore catalano che prima non, non conoscevano. Eh, insomma, è, è ehm, un modo veramente bello di far acquistare la gente. La, la música és un, és un media veramente bell. En, en, el vostre I... cas, en el vostre cas ha funcionat, diguem, aquest mecanisme perquè um, havíeu cantat en català abans d'aquest cantalguer? Sí, sí, sí, sí. sí. eh, havíem fet altra... Eh, ah, no, abans. Eh, eh, sí, sí, abans, abans. Primer, Eh, No, no, prima del Cantalghe mai, mai in català. da spresi invece del concorso avevo cantato tante volte in català, perciò sì, sì, sì, sì, sì, ha funzionato, sono contento. No, no, infatti, esastarà... Es, ah, mh, mm, eh, è esattamente una bella esperienza, perché anche scrivere in català, eh, io non, non avevo mai scritto in català. I, i, mh, mm, ara, ma so... Com, com dire, eh, eh ma, ma sono usati dei de, de, de per per, provare a, parlare parlar e a, e a escriure a, a modo migliore. E i és una llengua vella, a mi, a mi agrada massa i sono so contento che stiamo facendo qualcosa in catalano, al garese. Perché tu, Antonio, com, com vas aprendre catalano? Eh, della iaia. Io parlavo ma, ma la iaia eh, a casa. Eh, la iaia e la mamma parlavano solo in algarese Uh-huh. E io Pescio ha imparato sia l'algarese che, che l'italià en casa, però lo parlava solo en casa. Clar. Uh, la cançó que sentirem a continuació és Quan miraves a lluny, que dona nom al, al vostre àlbum. De què parla sí. aquesta cançó? La cançó és una cançó malinconica, eh, és una cançó che, che parla de, della gente. Eh, a Musaltro, in Sardegna, eh, sem viaggia Rolls. E, però anche per pe trabal magari no tarinde de anà de, de, de lasciare la nostra terra per trabal per condizioni migliori e perciò sì parla, parla di aquelle spalzonas che eh, s'antenan de anà della propria casa e magari vi un uh, accustati della marina e perciò quanti tonan quanti tonan in casa e miran la marina miran, miran sarà raccolgono de qua miravan agli UN e De Quan sognavano una vira migliore. E, mm, sì, parla, parla di questa malinconica nostalgia de temps passats. <laughs> Ecco. Doncs sentim quan miraves a lluny de Gionta i Ricardo. mas deixa la terra un disesnar. L'ucor tău se strubat a prurar. La vira tua teniva de canviar. Has trobat un opol tu tas, ko mirava zagliun. Eraniti la manina cantava, lusto usul un privan de sal. Lura spiri cum ansava baglia, pensava viaggiare. No, non havia un'altra soluzione. Tan se stangudeana. La duro che era di tu. scuriva inuta fevera una tu non sapevi come lasciarla passare era un mostro che mangiava la pau no, no hi havia lloc on s'esfogava proprio no ta guardavas, tanivas de pensar cosa diciri. No, no lasciava gli occhi un respirare, era una cosa amara, tagliava l'asma. caracoldes quan miraves el llum. Aquesta setmana us estem presentant l'àlbum eh, Quan miraves a lluny de Gionta i Ricardo, aquest eh, duet a eh, de l'Alguer Garès, eh, que han fet doncs, aquest àlbum en català. Tenim amb nosaltres eh, l'Antonio, i ja n'hem estat parlant, i avui la cançó que parlarem és Pares. Aquesta cançó, Antonio, a quins pares va dedicat? Els del Ricardo, els teus, a tots una mica? Eh, a, a tots. Allora, sì, la cançó Pares és estar escrita eh, de, eh, l'utest l'ho scritto io eh, e, he pensate chiaramente a, a Mumpara prima del Tots, però també a, al pare di Riccardo, Piaciò è, provato a scrivere una, una storia che, che parlassi di de tots los paras che noi son, noi son uh, ne, um, a dins della nostra vita, e, o che musan lasciat magari prima del tens. E, sì, sì, parla di ciò, di tutti gli sparas. Amb Ricardo us coneixeu des de, des de fa temps, ja? Eh sì, sì, sì, Calchiana era cosa mhmm, eh, io ho cominciato a Fabrizio, che è il chitarrista che, ehm, che suona Mami, e mi ha presentato Riccardo ormai eh, tanti anni fa, sì, non, non mi ha era precisamente quanti anni fa, però è, è tant'ens che, che, che muscola scemi, che magari collaboriamo, suoniamo insieme per, per qualche cosa, non abbiamo mai fatto un, un disco insieme, però è arribat l'utenza. <laughs> I ara comentaves que ja fa anys, eh, la música ha estat present a, a la teva vida des de, des de que éreu petit? Sí, sí, sí, sí, sí, absolutament. Jo he començat a cantar que tenia 8 anys i després a dos anys he mm, començat a fer contest, eh, e, mm, sonava magari en chi piazza i després he començat a sonar professionalment, a cantar i a escriure. Per això sí, sí, sí, de, fins de quan era petit. I amb l'anterior cançó ens, ens comentàveu el Festival Cantalguer. Um, en, ara mateix en quin, en quin estat es troba la música en Garès? Uh, no, no he, no he comprès bé la, la, la demanda, sí, perdona, que, Miquel. Que, eh... que com... Hem, hi, ha, hi ha molta oferta de música en Algarès? Ah, eh, ehm, ehm, allora no, non molta, non molta, tenchi di dire non molta offerta, però, ehm, a stare continuanti. Ehm, ehm, també amb el cantalguer han co han i, ehm, ara ha vincit Teresa Sanna, che és una mignona che, que està està provant també a scrivere en alguerès i i sóc content, és més petita de e ella suona a Fabrizio che è il chitarrista che suona a me <laughs> e perciò sì stiamo salcanti di fare una una mm, un po' di offerta magari di musaltrus giovas mm-hmm. e da sprezzi la, la musica tradizionale che gli è sempre e manco male eh, però sì, da spresa della musica tradizionale non ha molta, molta altra offerta, ma è sempre avanti. També avrà del pesce, han fet musica prima de nosaltres, també altres, eh, hi és, un grup che sa, sa era Lumacchini, e, e sono son bravi mignonzi che fan <laughs> musica, e, punk, a algarès, Quan, quan feu concerts, el vostre públic parla algarès o també és públic eh, sard o italià? Allora, la, eh, sì, ehm, la maggior parte della, della svolta si sa, sa parlare in italiano, mm-hmm. per cosa... Eh, sì, non, non, non utilizziamo... Eh, parliamo in algarese quando c'è un, un consult eh, dedicato alla musica algaresa, allora parliamo solo in algarese. Mm-hmm. E, però sì, mm, amici del pubblico ha sempre ah, salsa o, o italians, eh, anche algaresus però. És, és un misto, perché qualche volta parliamo eh, due, due a tre lingue, <laughs> di, Sí, sí. Molt bé, molt bé, és un concert amb, amb moltes llengües. Doncs sí. Eh, sentirem ara la cançó Pares de Gionta i Ricardo. fort Ezra sta din salamenti mia Non bastava una foto E se anat, jo era petit. L'odoró d'un somni acabat. Com és que no t'he trobat? Ningú m'havia dit res. Ara no sé on t'hi sé, m'han arribat a salcar com és que tan ses anar sense me dir on dices com és que no t'he trobat com és que no hi ses més era un home i i fa sempre més mal cap lasciate sgran ama elio era una nau al po come schiara noi se son dita via da sciat come schieno te truba ninguma via di tarres Arano maracolme Quan una vara veo tú Coms que no te troba comess que no hices ver Aquesta setmana us estem presentant Quan miraves a lluny, de Jonta i Ricardo, i la cançó que sentirem avui té un ritme una mica diferent, la cançó és la cançó de la treballadora. Um, és, és una cançó, com dèiem, una mica diferent de les altres, uh, per això et volia preguntar, Antonio, quin, quins són els vostres referents musicals? Allora, sì, ehm, è eh, sbangura una, una sorta di rumbitta, di sì. rumba. <laughs> Eh, e, come, come, allora, come referenze musicali, ehm, no, no, non si può dire esattamente, perché l'idea musicale è di Riccardo, e sì, mi si Fezza un po' la ehm, alla musica magari tradizionale del de, de Sud America, no, non seppe realmente per cosa, però musagrava la ritmica, musagrava a scrivere questa sorta di tango rumba e, eh, e, ha scritto una, una, una storia che parla de, sostanzialmente parla di Mamara e de, de, de, del Trabal, delle cose difficili che ha, que a, viu, que a, que a Tanguti de vira. E, ehm, eh, perciò sì, Raga aveva l'idea di, scrivere una storia magari non proprio allegra, però ama una ritmica un po' che latinoamericana, sì. O considerato una canzone femminista? Mm, sì, sì, anche io dire di sì. Sì, sì, sì, sì. Doncs sentirem aquesta cançó de la treballadora eh, dedicada a la mare de l'Antoni, ara ens ho comentava, aquesta cançó de la treballadora. Sou una muller que vol tancar el pas raval al país meu faig amb dignitat. No l'home meu, gràcies pel preguntar. No s'és més fet i viu, de sora m'ha deixat. No trobo el meu coró, no me recolti més, Juanes Astara l'ultima volta che Masso a sfugara i Masso di Valtirà No Marracol No Marracol No Marracol No Marracol mes Quamma vaglievan tots arrievan de mi que yo io era bruta quizá con no, No ya manaste, No, no, vul simpatía Que ya soprena de tanta duro, no ten quites de panza tan beato, no ya necesidad. No hay necesidad, no hay necesidad, no un pasión. recol més. A Ràdio Arrels us estem presentant Quan miraves a lluny, de Jonta i Ricardo, i avui parlarem de Saf i Amira, una cançó que parla d'una història d'amor entre dues persones de religions diferents. Um, Antonio Jonta, és, és una història imaginada, aquesta cançó? Eh, allora, di sì, però no, no proprio immaginare. Eh, io eh, le, a, è scritta Safia Mira, mm, pensante chiaramente alla situazione che era in Palestina, che mm-hmm. è ancora in Palestina. Eh, io ho sempre detto eh, che è, è, mm, eh, è scritto lo, a Zaf Yamira, perché Zaf è un nome israeliano, mm-hmm. Yamira è un nome arabo. I, mm, piaceva volgut, volgut eh, um, mm, a scrivere una, una, storia sì immaginaria, ma non no, no proprio immaginaria, appunto. I, mh, mm, suonata a Salcà la, la Slary Jones di Velsas proprio per pe evidenziare quant, eh, qualche volta le idee umane di de di guerra, sono stupide sono um, eh, sono un po' che fanno, fanno al male al, a Palsonas che vorranno solamente vira la, la, la propria vira a Pau mm, e uh, in oporan per cosa magari calca, calchi Palsona mes putenta mes, uh, mes ricca eh, te de, de fe los proprios interesses e um, mm, Perciò sì, io, io sono molto sofferente a questa storia. Sì, quando, quando Riccardo mi ha fatto entrare il pianoforte di Asafia Mira, io ho eh, scritto l'ego a questa storia, perché mi raccontava qualche canzone di guerra. E gli detto no, no, no, io manaste de, de muspe antrenda. E io penso che, che un artista tenga di parlare, di dire la, la, la propria idea també a Astúries magari eh, tristes i eh, a situacions eh, mundials eh, de guerra pesantes, com, eh, com és la Palestina, com són eh, també en Ucraïna o en altres postos, ecco. Clar, vosaltres formeu part de l'estat italià, que actualment està governat per l'extrema dreta de Giorgia Meloni. Um, sí. Creieu que en els últims anys hi ha, hi ha menys tolerància, almenys al vostre vostra casa, a Sardenya, cap a la diversitat religiosa o cultural? Eh, allora, eh, no, no, in no, no verso la, la Sardegna, però eh, hi ha segurament més mm, eh, intolerància, hi ha segurament més racisme i mm, eh, jo, e jo sono molt, eh, ma fa, ma fa molt sofrir aquesta, aquesta mm, cosa. També l'Ugupel d'extrema de, de destra no, no non no m'és mai agradat, jo l'he sempre detto, e non m'agraden les situacions appunto de, de razzismo e di intolleranza. Non, non, non, non, non penso che sia una cosa giusta per le persone, <laughs> assolutamente. No, non penso che sia una cosa sensata. E, mm, perciò sì, io pensi veramente che, che los artistas, ma la musica, ma lo stesso stenan de, de denunciare eh, a questa situazione, de intolleranza e de, de razzismo. Um, sì, sì, sì, io d- dica che c'è cosa, mi despres. Non no dica altro per cosa, magari sa va a parlare anche di cosa massa politica, sì. Mm-hmm. Non lo so. <laughs> Però sì, non magari a luogo del estrema destra, ecco. Doncs sentim aquesta cançó de Saf i Amira, un de Jonta i Ricardo. Ara vos racont una història de cor. Egli era un artista, ell era un artista, religions diversas ellos noi pensaban l'amor que antanevan arribava al cel s'escrivivan lletres s'avorivan bé Eran sentiments dulces com la mel. Ells saborivan, no tenivan por. L'amor que antanevan arribava al cel. Ara meia está. Son un pensament la amor es grande De la porquería. que es las bombas, hi Se un populante de mujeres y de marits sagrado, fe e de ideologías que li van de que eran patiz, que piti van de que eran patiz, que li repetiven de que eran una malaltia, un joc perillós. Los canons cantaven i los minyons corriven. A Safia mira, eren dividits, religions diverses, ells no hi pensaven. gran de la porque yes. Egli si han provat, noi som resistits. Asa fia mira, non sono mai cresciti. Quando s'han trobat eren abraçats Asa fia mira junts fins ara fi una malaltia un joc perillós Ilus canons cantavan, ilus minions curivan, asa fia mira, eran diviris, religions diversas, elius noi pansavan, ara meia sta, solum pansavan, es, la amores me es la porque es, la amor es es gran, la porque es, la amor me es gran, porque es. Aquesta setmana hem estat comentant l'àlbum En Algarès de Jonta i Ricardo, aquest àlbum Quan miraves a lluny, i eh, avui presentarem aquesta última cançó de la setmana, que és la cançó Viatge. Eh, quan veu fer aquesta cançó, estàveu pensant en un viatge en concret, un viatge físic o una cosa més personal? Eh, sí, penso que sigui... era una cosa més personal. Eh, è Eh, També a los viaggias interiors, a, a, a lo viatge que, que una persona pot fer eh, també amb, amb la mente, no? La, eh, la ment va oberta, jo sempre dit aquesta cosa, eh, tens de viatjar per obrir la mente, tens de viatjar per, eh, com, di, com, com diu també eh, dins de la cançó, eh, per, per rispettare gli altri, per rispettare tu. E, ehm, è una, veramente una forma di cultura per, personale. Eh, sì, che lui viaggia fisico, e lui viaggia, lui viaggia per, brillamente. E, si è pensata a, a tutte e due le cose, eh, in verità. E, sì, sì, viaggio mentale, viaggio fisico, ecco. Però viaggiare, Yamanastede viaggia, Yamanastede vera altra scultura, sia... Ya eh, hi ha menester també per evitar apunt eh, l'intolerància en general. Vosaltres, des que vau començar aquest projecte de Junta i Ricardo, també heu fet viatges físics doncs, per anar a diferents llocs dels països catalans i, de fet, vau fer una preestrena d'aquest àlbum a la Universitat Catalana d'Estiu, aquí a Prada. Um, sí. Havíeu estat a, a Catalunya abans, abans de fer aquest cantalguer? Allora, sì, sì, sì, sì, sì. Riccardo è stato anche proprio per, per, per suonare, per toccare. E, ehm, è stato due o tre volte eh, a Maltras, altri eh, cantanti. E ehm, anche io, io sono stato qualche volta, mh, mm, de quando era patito, tengo di dire, per cosa magari eh, valeva Barcellona o Girona o aquelle zonas. eh, no, no he mai vist bé tota la Catalunya, magari arriva, magari arriva, per cosa mm, hi ha, hi ha moltes diferències també, també a dins de la Catalunya. I, e, i e després no, no havia mai vist la, la Catalunya Nord eh, i e sono estat verament content perquè és un, un posto màgic. I aneu sovint I... la gent de, de l'Alguer a Catalunya? Sì, sì, sì, in, genera- in generale al gay, eh, la, la, gente in Catalunya, la gente al gay va, va tante voltas e anche la gente della Catalunya vede tanto al gay. Mm. Eh, ha una bella, un bel ehm, di amistat, se, sem lligats, ecco. Molt bé, molt bé. Doncs sentim aquesta cançó Viatge de Gionta i Ricardo. platja és com una mar te'l llibre de totes les pors t'ensenya a veure les coses d'una altra manera t'abraça Quan es sein soll. Són moltes persones al món. Milions de criatures, milions de gent gran. homes i dones que voran sola estar en pau. Si viatges, respectes los altres, respectes a tu. Un món sense ninguna guerra são qualidade. que hem sentit és Viatge de Gionta i Ricardo i és última cançó que hem sentit d'aquest àlbum Quan miraves a lluny. Moltes gràcies, Antonio Gionta, per haver estat amb nosaltres aquesta setmana a Radio Arrels. Gràcies, gràcies a tots i gràcies a tu, Miquel. <laughs> Eh, gràcies. <laughs>